الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر الله الله الله أكبر Görəlim mə ey kafir, cündür Rəhman qalib biz, vədisi yaq Rəbbimdən, seni məqlub qilimiz, qilimiz, meyli bolsa quvvətin, bizlər üçün zəyibsən, sabit qədəm cəngahda, sadıq iman mümin biz, mümin biz, qurbanlıqqa atıqan, əziz canni Allahqa, bədəniga rahmandır Cənnət setib almaqam, almaqam Şuna ölüm biz üçün bilib qalğın bəxitdir Aşıq bolğan əməsmiz biz sinindək hayatqa Hayatqa, hayatqa Biz sinindək hayatqa, hayatqa Dost eyledin özünge, xarq oğlandı şeytanni Lekin bizlər tanlağan, çin dostluqqa rahmanni, rahmanni Cemi izzet ve kuvvet sahibidir Rabbimiz Daim mağlup eynigen aciz şeytan mikrini mikrini Kurbanlıkka atıgan aziz canni Allah'a Bedeniga Rahman'dır cennet setip almakka almakka Şuna ölüm biz üçün bilip kalgın bəxitdir Aşık olgan emesmiz biz senindek hayatqa hayatqa hayatqa Biz seningdek hayatqa, hayatqa Yeksan bolgan ezelden Her ben serkeş feraven Xarzar bolup ayrılgan İşengen taş tahtedin, tahtedin Ulug Allah yardımı Daim bolgaç müminge Sadık iman azcilik Galip köpnün üstedin, üstedin Qurbanlıqqa atıgan Əziz canni Allahqa bədəniga rahmandır cənnət setib almaqa almaqa şuna ölüm biz üçün bilib qalğın bəxtdir aşiq bolğan emasmiz biz senindək hayatqa hayatqa hayatqa biz senindək hayatqa Sen suyungen daima özündeki kuvvetke, lekin bizler dayangan iman tolgan yürekke, yürekke. Çünkü iman sebeplik galip olur her insan, mağlubiyet ve zillet Kafirga xas əbədkə, əbədkə Qurballıqqa atıqan əziz cənni Allahqa Bədənigə rəhmandır Cənnət setib almaqqa, almaqqa Şuna ölüm biz üçün belə uchun bilib qolgan baxtdir. Oshiq bo'lgan emasmiz biz seningdek hayotga, hayotga, hayotga. Biz seningdek hayotga, hayotga. Allahu Allah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu akbar. Allahu Allah, Allahu akbar. الله الله الله